يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم نبي nabii ما mateka اليوم mikononi موينو Kama Mwenyezi Mungu akiona kheri yoyote nyoyoni mwenu atakupeni bora kuliko vilivyochukuliwa kwenu na atakusameheni. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa in yuridu khiyanataka faqad khanu Allah min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Ikiwa wanataka kukufanyia khiana wao walikwisha mfanyia khiana Mwenyezi Mungu kabla yake na yeye akakuwezesha kuwashinda. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua, mwenye hikma.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 Mungu anayaona mnayoyatenda والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير na wale waliokufuru ni marafiki wenyewe kwa wenyewe msipofanya hivi itakuwako fitna katika nchi na fisadi kubwa والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره ورزق كريم na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru hao ndio waumini wa kweli watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema والذين امنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منكم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم na watakaoamini baadaye na wakahajir na wakapigana jihadi pamoja nanyi basi hao ni katika nyinyi na jamaa wanasaba wanastahikiana wenyewe kwa wenyewe zaidi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua kila kitu. Allahu akbar Allahu akbar La nabii, waambie hao mateka walioanguka mikononi mwenu, ikiwa katika nyoyo zenu ipo heri anayoijua Mwenyezi Mungu, yeye atakulipeni yaliyo bora zaidi kuliko hicho walichokichukua waumini na atakusameheni ushirikina wenu na madhambi mliokuwa nayo na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira na rehma kwa mwenye kutubia madhambi yake. Na pindi wakitaka kuhuni kwa vile baadhi yao walivyoonyesha kuumili kwenye Uislamu pamoja na nyoyo zao kupenda kukufanyia khiana maksudi, wewe usivunjike moyo. Mwenyezi Mungu atakupa uwezo juu yao. Kama hapo kwanza walipomhini Mwenyezi Mungu kwa kumfanyia wenzi na washirika wa kuabudu na wakaikufuru neema yake na yeye aliwaweza kwa kukupa ushindi juu yao katika Badri juu ya kuwa jeshi lako ni dogo na lao ni kubwa. Na Mwenyezi Mungu mwenye nguvu, mwenye ushindi, mwendeshaji wa hikma yake, aliwathibitisha wakawa na nguvu waja wake waumini kwa nusura yake. Hakika walioisadiki haki na wakaikubali hukumu yake, wakahama maka, wakapigana jihadi kwa mali yao na roho zao, na wale waliowapa makazi wakimbizi ugenini wakamsaidia mtume wa Mwenyezi Mungu wanapigana vita na wale wanaowapiga vita wanamfanyia uadui anawafanyia uadui wao kwa wao wanasaidia kuunga mkono haki na kutukuza neno la Mwenyezi Mungu na wale wasiohama haijathibiti kupata ulinzi na msaada wa waumini mpaka wahajir lakini wakikutakeni mwanusuru na wanaowakandamiza katika dini basi wanusuruni Wakikutakeni mwasaidie dhidi ya watu ambao mna mapatano nao na wala hawakuvunja mapatano hayo basi msiwakubalie na Mwenyezi Mungu anayaona miatendayo hana kinachofichika kwake basi simameni kwenye mipaka yake msije mkatumbukia katika adhabu yake na waliokufuru wao ni marafiki wenyewe kwa wenyewe na wao husaidiana kwa mambo ya upotovu na wanaungana mkono kukufanyiani nyinyi uadui basi nyinyi msifanye nao urafiki mkihalifu yani mkenda kinyume na haya mkawafanya ni wenzenu itaingia fitna katika safu zenu na utakuwa uharibifu mkubwa katika nchi na walioamini na wakahajir wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliowapa makazi na wakaisaidia haki na neno la Mwenyezi Mungu hao ndio waliona imani ya kweli na Mwenyezi Mungu mtukufu atawasamehe na watapata riziki kubwa duniani na akhera. Na walioamini baada ya wale wa mwanzo na mwishowe wakahama nao na wakapigana jihadi pamoja na waliotangulia basi hao ni katika nyinyi kwa mkusanyiko wa muhajirina yani waliohama maka na ansari waliomsaidia mtume watu wa Madina. Hao wanastahiki ulinzi na haki kama ziliopo baina ya nyinyi kwa nyinyi. Na waliokuwa wamenasibiana katika waumini juu ya urafiki wa imani, wana urafiki zaidi wa kuwa ni jamaa. Basi hao wanazidiana katika mapenzi na mali na kusaidiana na kuungana mkono. Na Mwenyezi Mungu ameyabainisha hayo katika kitabu chake, naye ni mwenye kujua kila kitu.